لكل الشر الشوق يا بكل الشوق في قلبي طرقت الباب قدري جميل مستحبات فهو على مجلد sutra ćeš popustiti u sunnetima, preko sutra u farzovima i na uzubila može otići kaže ja nikom ne mislim zlo, ja nikom nisam pakostan, tako. Ja sam dobroga srca i mene će Allah sve oprostiti. Zapostavljajući na takav način dolazi. دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء Bez obzira na uvjerenja koja se trebaju tu objediniti. Ništa od toga nema. Muslimani se mogu objediniti samo oko Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam.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 Na koji način šeitan djeluje na čovjeka. Na koji način pokušava da ga odvede sa pravoga puta. Na koji način pokušava sve zablude da ukrasi i da mu pokaže da je to ispravni put u odnosu na onaj put koji je jedino ispravan, koji je sirat mustaqim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِيُوهُ وَلَا تَتَّبِيُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ I ovo je jedini moj pravi ispravni put. وَلَا تَتَّبِيُوا السُّبُلَ I onda ga vi slijedite, a nemojte slijediti stran putice, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ pa ćete onda zalutati i skrenuti sa pravoga puta. i u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam se prenosi da je rekao da na svakom od puta koji su sa strane nakon što je povukao jednu pravu crtu i rekao da je to ispravni put, a sa strane druge crte i rekao da sto se kaže da na svakoj od tih stramputica stoji šeitan koji poziva u tu stramputicu, odnosno na taj krivi put. Da bi spoznali šta je to šeitanov put, da bi spoznali šta su to šeitanovi prilazi, moramo prvo znati šta je to šeitan, šta je to mahijeto šeitan, kakva je, znači, kakvoća šeitana. Šeitan je, znači, ono kako vjeruju pripadnici sunneta i zajednice muslimana. Što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه i kada smo rekli melekima, vi se poklonite, učinite seždu Ademu, I oni su učinili seždu, poklonili se Ademu, illa iblis, osim iblisa. Kane minal džinni, emri rabbi. I on je bio od džina. I onda je zastranio od naredbe svog gospodara. Nije izvršio naredbu svoga gospodara. Pored ovoga, da li ćemo govoriti da je šeitan ružna misao, da je šeitan možda neka vesvesa, kako to neki e, tumači u savremenom smislu. Ili da kažu da su šeitani nekakve bakterije, gljivice koje napadaju čovjeka. Ili da je šeitan ružno mišljenje ili zlo i za zlom i tako dalje. Ne, mi kažemo ono što kažu pripadnici sunnata u džemata, ehli sunna u džema, da je šeitan, Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenje kojeg on stvorio radi iskušenja ljudi i da on ima svoju kakvoću, da je to biće. I stoga, svaki džin nije šeitan, ali svi šeitani su džini. I zato ima potvrda u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam dokaz u hadisu kojeg prenosi ima muslim od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu koji se kaže nema ni jednog od vas, nema ni jednog čovjeka, a da sa njim nema pratilac od džina ili pratilac od meleka. Pa su upitali poslanika sallallahu alaihi wa sallam va jak ja rasulallah, pa čak i s tobom Allahu Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao va i jaje, ولكن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق i samo mi ima pratilac ali me je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao protiv njega fela ya'muruni illa bihaq pa on mi naređuje samo ono što je istina taj šetan znači ili taj karin kako se naziva samo naređuje dobro sa čovjekom je znači njegov stalni pratilac i čovjeka u zabludu mogu odvoditi tri različite kategorije stvorenja. Prva kategorija, kao što smo rekli, to su šeitani od džina. A imamo također i šeitane od ljudi. Tako, to su oni koji sa sobom nose zlo, koji promovišu zlo, koji ljude pozivaju u zavod. I treća kategorija je također dio čovjeka, a to je njegov nefs. To je njegov nefs. Za prve dvije kategorije imamo potvrdu u ajetu, odnosno u suri, nas. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže i utječim se Allah subhanahu wa ta'ala od zla onoga šetana pakosnika i od onoga koji donosi sumnje, koji prišaptava čovjeku minal jinnati on nas, od džina i od ljudi. Za treću kategoriju koja zavodi čovjeka sa pravog puta, to je čovjekov nefs, imamo potvrdu u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, tačnije u dovi, kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَعُوذُ بِكَ مِنْ o min وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِ I tebi se Allahu utječem od zla moje duše, od zla moga nefsa. I utječem ti se od šeitana, od zla šeitana i od njegovoga širka. Znači, šeitan je uz čovjeka nastoji ga zavesti sa pravoga puta. I šeitan nalazi uvijek onaj put koji odgovara određenom čovjeku ili određenoj kategoriji ljudi. Neće sa svakim čovjekom isto postupati. Pa će onome koji je pobožnjak prići sa strane njegove pobožnosti. Onome koji je znalac ili učenjak pričamo sa strane njegovog iluma znanja Onome koji je neznalica, priče sa strane njegovog neznanja. Onaj koji je bogataš priče sa njegove strane bogatstva i tako dalje. Stoga šeitan na tom putu ide korak po korak sa čovjekom. Malo po malo. Ne radi znači na jedan put. Nego sa čovjekom prolazi kroz različite faze. Pa Ibn Kajim Rahimahullahu Ta'ala navodi šest faza ili etapa po kojima šeitan radi i djeluje protiv čovjeka. Prva etapa jeste da čovjeka odvede u kufor, u nevjerstvo i da ga odvede u širk, odnosno obožavanje drugih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada uvidi da je čovjek musliman i da ga ne može zavesti sa pravog puta, onda ide i na drugu etapu, drugu fazu prelazi, a to je da ga odvede u bidat, odnosno notari. Pa kada vidi da je čovjek od onih koji slijede sunnet, koji se pridržavaju zajednice muslimana, onda ga napušta, odnosno sa njim prelazi u treću etapu, a to je etapa velikih griha. Etapa velikih griha. Jer kad ne može čovjek odvesti kufr i širk, ne može mu pisati bidat, novotariju i novotarija je znači šeitanu draža nego sam veliki grijeh, onda prelazi na veliki grijeh. Kada ne može ni to, onda sa njim prelazi na male grijehe. Kada ne može prijeći ili garantirati na male grijehe, govoriti, onda sa njim prelazi u jednu drugu fazu koja je veoma specifična, to je peta faza, to je da se čovjek zanima dozvoljenim stvarima, mubahima, ono što inače dozvoljeno u šarijetu nije ni pokuđeno, ni osuđeno, a nije ni pohvalno. Nego da se čovjek zanima tim stvarima, ostavljajući mnogo vrijednije stvari od toga, ili da putem tih stvari koje su dozvoljene, koje u šarijetu nisu karakterisane, znači kao ni pohvale, nisu ni zabranjene, da čovjek time trači svoje vrijeme. Da gubi svoje vrijeme. I naravno izgubit će mnogo od nagrada. Jer vrijeme brzo prolazi, život brzo prolazi na takav način čovjek gubi priliku da uradi što više dobrih dijela. Šesta faza, ona je također specifična, to je da čovjek ostavi terkul ne to, Da čovjek radi vrijedno djelo, ali u isto vrijeme ostavlja još više vrijednije djelo. Znači, šetan mu kaže, uradi ovo djelo vrijedno, ali ima i od toga djela, vrijednije dijelo. Kao na primjer, da ostavi farz radi sunneta. Hmm. Ili da ostavi sunnet na višem stepenu u odnosu na onaj sunnet koji je na manjem stepenu. Znači ostavi ono što je vrijednije u odnosu na ono što je također vrijedno. Ovo su znači putevi zavođenja čovjeka sa pravoga puta, sa siratima, sa kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi kaže وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ I nemojte slijediti šeitanove stope. On je u istinu vama otvoreni jasni neprijatelj. On je vama otvoreni jasni neprijatelj. Znači, sa čovjekom radi postepeno, korak po korak. Danas si, znači, popustio malo u nekim stvarima, popustio si u određenim mustahabbatima, pohvalnim djelima. Sutra ćeš popustiti u sunnetima, preko sutra u farzovima i na uzubillah može otići za određeno vrijeme u širk i kufr. Znači postepeno se radi. Neće šeitan doživjeti tu priliku da čovjeka zavede za jedan trenutak. To se uh, rijetko Ali kada radi postepeno sa čovjekom, a čovjek je u gafletu, čovjek je u, nema prema Allah subhanahu wa ta'ala i u nemaru prema ovim zamkama kojim postavlja šeitan, u tom slučaju može da zaluka sa pravoga puta. Ovo je bio sve uvod za ono što nazivamo i prilazi čovjeku. Na koji način šeitan prilazi ljudima? Prvo je tahrišu bejne muslimine i da čovjek potade pod šeitana. Na takav način da ga natjera da čini razmirice, pravi razmirice i svađe među muslimanima i da širi međusobno nepovjerenje među muslimanima tako što će se širiti loše mišljenje jednih o drugima. Zato ima muslim prenosi hadisu kome se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao إن إبليس قد يئس أن يعبده الصالحون ولكن يسعى بينهم في التحriš. Iblis je izgubio nadu da će ga obožavati dobri ljudi. Ali žurno nastoji da ih zavadi. Pravi među njima tahriš, odnosno svađe razmirice. Također u sličnom hadisu se kaže inna iblisa kad jeise en ja'budahu al musallu fi jazirati al-ard. ولكن يسعى بينهم في التحريش E, Iblis je izgubio nadu da će ga klanjači obožavati na Arabljanskom poluostrvu, ali među njima pravi razmirice. Znači, to je to. Prvo, da napravi razmirice među muslimanima. Poznata je ona kod nas izveka, kako? Zavadi, pa onda vlade. Onda kada dođe do zavade, među muslimanima doće i do toga da će šeitan zavladati među ljudima. Drugo što je važno ovdje jeste sa dva, da se među muslimanima proširi nepovjerenje zato što se širi loše mišljenje jednih o drugima. Ili čovjek uđe na mjesta šubhi i čovjek se nađe na mjestu na nekakve sumničavosti. I u tom slučaju vidjet ćemo kasnije dužan je odmah da blagovremeno djeluje. Naime, prenosi se također u sahihu muslimu i u sahihu i Buhari od majke vjernika Safije bintu Hojej supruge poslanika sallallahu alaihi da je rekla poslanik sallallahu alaihi je bio u itikafu ja sam otišao da ga posjetim bio je u mesđidu otišao sam da ga posjetim i kada sam htjela da se vratim on je stajao sa mnom pa su pored nas žurno prošla dva čovjeka i onda je poslanik sallallahu alaihi povikao ala rislikuma polako vas dvojica. Inneha Safijetu bintu Hej. Ovo je, kaže Safija, kćerka Hujeja. Pa su ova dvojica začuđeno rekli, Allahu postanici, subhanallah, šta je bilo, šta se desilo? Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, inne šeitane jeđri min ibni Adama međredem. Kaže, šeita kola ili hoda po čovjekovom tijelu kao što ona krv kruži inni hifto en yaqzifa fi I kaže, ja sam se kretao da u vaša srca ne ubaci kakvo zlo. I u drugoj predaji stoji en yaqzifa fi kulubikuma šeja. Ili da nešto u vaša srca da šeitan ne ubaci. Znači, ovo je primjer poslanika sallallahu alejhi koji ne dozvoljava da se o njemu širi loše mišljenje, zato što su to ljudi mogli potvrditi samo na osnovu sumnje. Nije dozvolio da će šeitan priđe tim ljudima samo na osnovu sumnje. Jer oni nisu vidjeli majku vjernika. Majke vjernika su bile u potpunosti pokrivene, kao i drugi. I onda su mogli posumnjati, to jest da im šeitan priđe i da kaže koja je ono žena sa njima. Tako. Dovoljna je sumnja, dovoljna je ona iskrica da se potpali velika vatra. I poslanik sallallahu alejhi ve kada je to uočio, onda ih je pozvao i rekao: "Ovo je Safija, kćerka Hojaja." To je svima nama poruka kada se nađemo na nekom mjestu sumnji, kada vidimo da se situacija može zakomplicirati zato što neko ima drugačije uvjerenje ili e, da je drugačije nešto shvatio, onda nam je dužnost da direktno, blagovremeno djelujemo u tim trenucima i da ljudima pojasnimo ono što je istina. Zatim, drugi šeitanov prilaz čovjeku jeste tezinu bida. Da uljepša i ukrasi ljudima novotar. Pa čovjek sjedne i kaže, vidim, danas su, kaže, ljudi zalutali sa pravoga puta. Potrebno je nešto što će ih vratiti u Pa mi ćemo izmisliti neki dodatni ibadet Odnosno imamo u osnovu jedan i brat i ali ćemo ga malo proširiti, znači kako bi se ljudi još više poznali. Ili ćemo izmisliti novi neki bazi. Pa kažu, zijaretul hajr, hajr. Kaže, povećanje dobro donosi samo dobro. A ne znaju da u isto vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve kaže ko u našu vjeru unese nešto što nije od nje, njemu se to odbacuje Ili priže također čovjeku pa kaže ljudi su danas daleko od vjeri. Daleko su od vjeri. mi izmisliti hadise ili ćemo one hadise za koje znamo da, su slabi apokriti, mi ćemo njih prosturati među ljudima kako bi se oni vratili vjeri. I kada budu upitani o tim slabim hadisima ili hadisima ili predajama koje su oni sami izmislili, onda kažu Nahnu la Mi kaže, ne lažimo na Allahovu poslanika mi lažimo za Allahovu poslanika sallam. Kako bi se povećalo to dobro vidimo na koji način šeitan prilazi ljudima. Prvo, ruši vjeru, a drugo, ruši i one koji je iskoristio u borbi protiv Allahovi subhanahu wa ta'ala Potom, treći prilaz čovjeku jeste da se uveća jedna strana Islama, a da se potpunosti umanji druga strana Islama. Da se uveća, znači, a, jedan propis islama na uštrb drugih propisa islama. Pa na primjer, čovjek klanja i to je osnova vjere. I to je uzeo kao osnovu osnova vjere. On klanja. Ali isto vrijeme čini i nepokornosti i grijeha Allah subhanahu wa Ali kaže, ja klanjam i on je tim zadovoljan, uveličao je vrijednost namaza. U istinu, namaz je velik, tako. Namaz je osnova vjere, ali namaz nije čitava vjera. Namaz je osnova vjere, ali nije čitava vjera. Na takav način šeitan prilazi čovjeku tako što on sebi uveliča određenu stvar, uveliča određeni ibadet, da bi ga odvratio od drugih i Namaz jeste osnova vjere, jeste temelj vjere, jeste stup vjere, ali nije čitava vjera. Zatim, šetan prilazi čovjeku na takav način da mu uljepša neke stvari ili neke ibadete. Pa kaže, ja sam lijepoga nijeta, tako. Ja sam dobar prema svim ljudima. Zapostavljajući ibadete. Kaže, ja nikom ne mislim zlo. Ja nikom nisam pakostan, tako. Ja sam dobroga srca i meni će Allah sve oprostiti. Zapostavljajući na takav način ibadete. Mi potvrđujemo da si dobar, tako, na osnovu tvojih postupaka. Allah zna, vola Allah ahada. Nikoga mi ne preporučujemo i ne veličamo i ne kažemo da je čist u odnosu na Allahu subhanahu wa ta'ala sud. Ali kada vidimo čovjek da radi dobra djela, potvrđujemo to. Dužno da to potvrdimo. Ali, da izostavljaš ibadet na osnovu toga što za sebe tvrdiš da imaš lijep nijet ili da se onaj, lijepo odnosiš prema drugim muslimanima i kažeš edinu muamela Kaže, vjera je lijepo obhođenje. Ja sam prema svima dobar. Svi mene voli, mene i Allah voli. A vamo ne klanja. Od toga ne ima ništa. No kad ilama amilu min amelin, fađalna da min sura. Mi ćemo prići njihovim djelima koji su radili. Nevjernici, nisu imali namaza. Fađalna da min sura. I mi ćemo ih potpuno raspršiti. pritvoriti ih u prah. Od tih djela neće biti na sudnjem ništa. Zatim, ovo je kada se radi o pojedincu. Imamo takvu pojavu da se daje prednost, da se uvećava jedna strana islama odnosu na druge strane islama i kod određenih zajednica, odnosno džemata. Pa ćemo vidjeti određeni džemat samo se posvetio politici. Prate a, sva u svijetu, prate sve vijesti, znaju sve o komunizmu, o behaizmu, o šeizmu, o sofizmu, sve znaju a kada budu upitane u nekim propisima islama pojma da S druge strane, neki su se predali samo i badet. Posvetili se samo i badet. Kažu, važno je da budeš taki, da budeš neki, da budeš kada bogobojazan, da budeš čist, da budeš fin pred ljudima, da lijepo obavljaš namaz, vratiš se svoje kući. Međutim, i to je zastranjivanje. za jer je i politika, tako, dio islama. Jer postoji ono što se naziva sijase i šerijatska politika. Postoji ono što se naziva i badet, znači moraš sve aspekte, sve domene islama uključiti u svoj život. Ili imamo onih koji, na primjer, kažu važno je da muslimani budu zajedno, tako god bilo. I usto još iskoriste ajete pa kažu atesimu bi hablillahi džamijan i čvrsto se svi Allahog užeta držite i nemojte se razjedinjavati nikako bez obzira na uvjerenja koja se trebaju tu objediniti ništa od toga nema muslimani se mogu objediniti samo oko Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam kako je to ujedinjavanje muslimana na nekakvoj anarhiji i na različitim uvjerenjima, odnosno na različitim akidama onaj koji vjeruje u vahdetu vudžud, u sjedinjenje s Bogom, ne može se nikada ujediniti sa onim koji čisti teista odnosno koji ispoljava Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću u svim onim aspektima koji se traži od muslimana, a to je u pogledu njegovog gospodarstva, u pogledu njegovog obožavanja, u pogledu vjerovanja njegova lijepa imena i svojstva savršenstva. Potom, šeitan ima sljedeći prilaz čovjeku, a to je prilaz et taswif u Da priđe čovjeku na takav način da čovjek uvijek odgađa neke stvari. Pa kaže, kada dođe u penziju, ja ću početi klanjati. Ja, kada dođe u penziju, ja ću otići na hač. A, kada završim fakultet, ja ću početi klanjati i vladić Ko ti garantuje da ćeš živjeti do sutra, da ćeš proživjeti ovu noć? Niko to ne garantuje. I jedna od najpokuđenijih stvari koja je spomenuta kod islamskih učenjaka, posebno kod islam prethodnika i jeste turvena, da čovjek ima dugotrajna nadanja. Kad ja odrastem, bit ću to i to. A ne znaš, mora tebri nefsan bi aji temut. Ne znam, znači duša gdje će umrijeti, na kojem mjestu će umrijeti, ne zna kada će umrijeti. Zato je na čovjeku da primijeni ono što je saznao od islama. Da ono što je imao znanja primjeni odmah, odnosno stavi to u praksu. Potom, šeitan prilazi čovjeku a na takav način, zove se tu u arapskom adamu takdiri bizat, da čovjek ne zna sebe procijeniti. Ili je previše samozadivljen, samodopadljiv, obmanjen samim sobom. Da pa kada dođe među ostale ljude kaže, ja sam taj koji klanja, Vidite danas ljudi nikako ne klanjaju, ja sam dobar. A, gledajte koliko nas dolazi posto u džami, 1% od OTB, ili 0,05%. Ili kaže, ja sam taj možda koji jedini posti, ja sam taj možda u ovom gradu koji jedini klanja noći nama, tako? Ja sam jedini u Bosni koji uradio to djelo u ovom trenutku, ili jedini u svijetu koji to uradio. Na takav način šetan priđe čovjeku, da bi čovjeka vratio tog dobrog djela. I onda čovjek je srhi. Polako se preda. Postane lin i zaboravi na ta djela da bi na kraju bio potpuno obmanjen i da bi na kraju u potpunosti ostavio to djela i da bi ga oni koji su i malo radili u tom djelu na kraju i prestigli. Zatim, šeitan prilazi čovjeku na osnovu onoga što se naziva teškik. Da čovjeku stalno donosi sumnje, da stalo čovjek bude skeptičan u pogledu nekih stvari, da sumnja u svoje životne postupke, da sumnja da li je to uradio onako kako je ispravno. Znači, ima on dokaz da je to uradio ispravno, opet postoji nekakva sumnja, odnosno skepticizam. Ili da čovjek sumnja u svoj nijet, to je već jedna vrsta vesvese, vrsta skoga prišaptavanja, halucinacija može nekada biti, tako da. Znači da čovjek vječito sumnja u svoje nijete. Kao što je spomnio na ova žurka je bio kad se onaj, <laughs> kupao pa potpuno uđe u vodu pa izađe i opet nije siguran da li je potpuno se okupao i da li je voja došla do svakog djelića njegovog tijela pa je rekao da je on šta? Da je budala, da je pobudala. Isto tako znači šeitan priđe čovjeku. Pa čovjeka čini skeptičnim odnosno sumničivim prema svojim ibadetima. Zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to presjeka. I postoji jedno pravilo u islamu koji kaže al la jezuru bešek. Da sumnja ne može potrati onom uvjerenju. Jer sam siguran da si izgubio abdest, nisi siguran onda imaš još ako si ga već prije uzeo. Na osnovu znači toga hadisa i na osnovu ovoga govora poslanika sallallahu alaihi wa sallam izučeno je to pravilo od mnogih pravila u islamu, mnogih pravnih formi, kako se nazivaju pravni formula, a el jakinu la zulu šek, da sumnja ne može potrati to uvjerenje koje čovjek ima. I jedan veliki velikih prilaza šeitana čovjeku jeste zastrašivanje. Zastrašivanje Prvo, tako što šeitan zastrašuje čovjeka Allahom subhanahu wa ta'ala neprijateljima. Tako što zastrašuje čovjeka onima koji slijede zlo. Onima koji su upjerali svoje sablje i svoje strijele protiv Islama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innama darikum šeitan yuhawifu evlijaa. Fela tehafuhum uhafuuni in kuntum mu'minin. To vam je samo šeitan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. kako se kaže, to vam je samo šeitan. nema zalikum šeitan. To vam je samo šeitan koji zastrašuje svoje štićenike. Oni koji ga slijede. Oni koji ga slijede. On njih zastrašuje. Innama zalikum šeitan i uhaufu avlija. Fela te hafunhum. Nemojte se njih plašiti. Vahafuni, nego se mene bojite. Mene se plašite. Inkunto mu'mini. Pod jednim uslovom, ako ste vi u i jedan također od prilaza šeitana koji isti u pogledu znači zastrašivanje jeste da šeitan čovjeka stalno zastrašuje od siromaštva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, šeitanu ja idu